muhtaram aziz birodarlar hozir biz sizga tajvid qoidalari kitobidan tajvid darsligini taqdim etdik mana bu tasmadagi dars biror bir kishi bir qoridan dars olib ana undan keyin uyga kelib o'sha darsni tayyorlashlik uchun bir yordamchi sifatida foydalanadigan narsa men tajvidni shu tasmadagi qorakadan oldim meni ustozim bo'ldilar deb u bilan kifoyalanib qolmasdan albatta bir qoriydan dars olishlik kerak chunki o'zingiz sezmagan holda ba'zi bir xato kamchiliklarga yo'l qo'yib o'sha xato bilan qur'onni o'qiydigan bo'lib qolasiz alloh subhanahu va taolo barchalarimizga ilm ladun ilmi nofi ilmi robboniy ato qilib shu ilmga amal qilmoqlikni nasib ro'za aylasin bi rahmatika ya arhamar rohimin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh